Pokoj Boží, nie, nechcem zatiaľ, díky. Z tohto miesta chvíľu strpenia sa tu rozložím. Nie, stačí jeden. Nie, toho zase tak veľa, dúfam. OK. No. Mám tu dneska dve knihy. Dve knihy. Jednu mám tu otvorenú a Môžem si požičať ešte jednu od Cyrila alebo od Aničky, aby som vám mohol ukázať. Díky, Anička. Vidíš, no, rýchlejší musíš byť. Jedna je takáto, máme tu otvorenú. Je to Bože slovo, je to Biblia. A druhá je takáto. Je to teraz taká obľúbená kniha môjho syna, ktorý si z A viete, aký rozdiel medzi touto a touto knihou? veľa rozdielov. Dotknem sa iba zo pár, zo pár z nich, aby som nezdržoval. Táto kniha je kniha, ktorá má úžasné príbehy. A sú, sú v nej pravdivé veci. Naozaj sú v nej pravdivé veci. Keď som si včera čítal zo pár viec, tady je tam pravda. Ale tie príbehy sú vymyslené. Sú vymyslené. Obsahujú síce nejaké pravdivé informácie, ale je to vymyslené. Vymyslené. Nikto to nevidel a nikdy sa to nestalo tak, ako to bolo. Táto kniha je kniha plná príbehov. Je plná úžasných vecí, ktoré sa ale stali. Nie sú vymyslené. Sú pravdivé. A keďže hovorím o tom, alebo teda môžeme povedať, že, že naozaj tuto si autor pustí svoju fantáziu a opíše veci, ktoré si predstavuje vo svojej hlave, vo, svojej, vo svojich predstavách, aby uputal, zaujal, aby to bolo dobré. Tuto autor sa snaží prehovoriť ku mňa a tebe naozaj holova skutočnou pravdou. A ak hovoríme o tomto, že je toto pravda, tak potom môžem pokračovať ďalej. Môžem pokračovať ďalej. Božom slove pán Ježiš v Matúšovi 24. kapitole hovorí tým, ktorí boli s ním, eh, svojim učeníkom, že síce blíža, blíža sa do Jeruzalema a Jeruzaleme bude jeho, budú jeho posledné dni. Ale v 24. kapitole hovorí, nebojte sa, ja prídem ešte raz. A ja nebudem čítať tú kapitolu celú, lebo je dlhá. On tam hovorí o znameniach konca, ktoré budú eh, pred tým, ako sa Pán Ježiš vráti. Ale čo je podstatné pre mňa a pre teba, je informácia, že ja prídem znova. Ja prídem znova, hovorí pán Ježiš Kristus. A pán Ježiš hovorí, že nikto nebude vedieť, kedy to presne bude. A tak, ako bolo za dní Noácha, ľudia pili, radovali sa, ženili sa, tak bude pri príchode Ježiša Krista druhý raz. Tak to bude pri mojom príchode, hovorí pán Ježiš. A na konci im hovorí, buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. To, čo bolo dôležité pre učeníkov je, buďte pripravení, pretože syn človeka príde v hodinu, ktorý sa nenazdáte. Buďte pripravení. Buďte pripravení. O pár chvíľ ďalej nastáva chvíľa, keď prišiel Ježiš s nimi na miesto, ktoré sa velalo Gecemané. A riekol učeníkom, sadnite si tuto, zakal odídem a pohodlím sa tamto. Pojal zo sebou Petra a oboch synov Zebedeových, začal sa rmútiť a cítiť úzkosť. I riekol im, veľmi smutná je mi duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Na to poodišiel trochu, padol na tvár a modlil sa takto. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Podídu s gučeníkom, našiel ich spať. I riekol Petrovi, či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telom dlé. A zase odišiel a druhý raz sa modlil takto. Oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. A keď prišiel, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené. Nechal ich teda opäť, odišiel a modlil sa tretí raz tými istými slovami. Potom prišiel k učeníkom a povedal, mi, povedal im, a vy len spíte a odpočívate. A hľa, priblížila sa hodina, syn človeka je vydaný hriešnikom do rúch. Stante, poďme, priblížil sa môj zráca. Toľko z Božieho slova. A ja dnes chcem práve hovoriť o slove, ktoré, ktoré, ktoré sa v týchto častiach, alebo v tejto časti, keď Pán Ježiš naozaj bol posledné chvíle na tejto zemi, tak často opakovalo. A je to slovo bdejte. Bdejte. Dete, prečo, prečo Boh, alebo prečo Pán Ježiš Kristus uh, zjavil učeníkom to, že príde ešte raz? Prečo to urobil? Prečo im to povedal? Pretože Boh nechce nikoho prekvapiť. Boh nechce nikoho nachytať nepripraveného. Ani mňa, ani teba. Pretože im dáva nádej, že ja prídem ešte raz. Nebojte sa, nestrachujte, ja prídem, aby som si vás zobral. Pretože nás miluje. A keď niekoho miluješ, nemáš tajomstvá. Keď máš s niekým vzťah, milujúci a vrúcný vzťah, neskrývaš pred ním a nemáš pred ním tajomstva. Boh neklame o svojom príchode. A preto im to zjavuje. Preto, aby boli pripravení. Pretože im na nich záležalo. Mne, na mne a na tebe Boh záleží. A preto Boh nám zauje v tomto, tejto časti, aby ja a ty sme boli pripravení. Pretože nevieme, kedy príde ten čas. Možno si na tým živote nerozmýšľal. Možno si to nechával plynúť len tak. Ale Bože slovo o tom hovorí. Hovorí to učeníkom Ježiš skôr, ako odišiel. Buďte pripravení. Možno si nikdy nerozmýšľal nad tým, čo znamená byť pripravený Je dôležité byť pripravený na príchod Ježiša Krista. Je dôležité byť pripravený na príchod Ježiša Krista, pretože ten, kto nebude pripravený, ten bude zanechaný. Preto im to povedal. Je to dôležitá vec. Pre môj, pre tvoj život, pre život každého jedného človeka. Bože slovo hovorí tak, ako bolo za, dňa, no, za dní Noácha. Noách bol človek, ktorý bol e, bohabojný. Bál sa Boha, ctil si Boha, vážil si Boha. A preto mu Boh zjavil veci, ktoré sa majú stať. Zjavil mu ich 100 rokov predtým, ako sa tie veci stali. A Noach posluchol to, čo Boh hovoril, hoci dovtedy si nevedel im predstaviť taký dážď, proste takú vodu padať z neba. Neviem, či v tom čase ľudia zažívali dáž, alebo voda len vystupovala ako spodná voda. Mnohí sa z toho vysmievali. Mnohí sa z toho vysmievali. Noach, čo robíš? Hrábe ti. Nepršalo toľko dní, ty čo robíš toto? loďku. Na čo ti je loď? Poď s nami, poď sa zabaviť, poď si užiť. A Noach hovoril, nie, mne Boh povedal, že mám stavať koráb, ja ho budem stavať. Staval ho neskutočne dlhý čas. A viem si predstaviť, keby ktokoľvek z nás prišiel zajtra na námestie a začal stavať koráb. Nestaval ho deň, dva, tri. Staval ho niekoľko desiatok rokov. 100 <laughs> rokov. Predstav si, že by si tam bol deň čo deň robil dielo, ktorému nikto nerozumie, strašná skulptúra. Chodil by okolo a pozrel na teba, počúvaj ma, ty si blázon, veď už chod domov, chod sa oholiť. Proste veď to je katastrofa, na čo to robíš? To je celé na nič. Radšej si mohol postaviť tisíc iných vecí ako takúto o, oštaru. Ale Noach bol presvedčený o tom, čo Boh povedal presne toto sa dialo za dní Noácha. Ľudia kašlali na koráb, kašlali na slova Noého. A nemyslím si, že ten človek bol ticho a nepovedal im, že viete čo, Boh mi povedal, že toto mám robiť, lebo sme zlé hriešne pokolenie a Boh zošle potopu. Myslím, že im to povedal. A oni na ňo kašlali. Pili, radovali sa, ženili sa, proste viedli normálny život. Možno po 30 rokoch chodenia okolo Noáchovho korábu už len išli a urobili, že Škoda rečí. Škoda rečí s Noachom. Ale prišiel deň D. Prišiel deň D. A vtedy všetci by boli chceli nastúpiť. Všetci by boli chceli ísť. A ja si nemyslím, že Boh by nebol urobil, nebol vyhodil dvoch slonov, keby sa ďalší desiati naozaj obrátili k hospodinovi, k hospodinovi živému Bohu. Obetoval by slony, alebo žirafy, alebo ja neviem, aké zvieratá. Pretože ľudí mal oveľa radšej. Ale nie, oni to neurobili. Tak bolo za dní Noacha takisto bude za dní príchodu Panajša Krista. Ráno pôjdeš do roboty, urobíš si svoju kávu alebo čaj, pozdravíš kolegu, zapneš si počítač, alebo ja neviem, čo robíš v robote. A možno, kým sa ti počítač načíta, zrazu bude prázdna stolička. Možno práve oproti. Tvoj kolega zrazu nebude. A teba chytí panika. Viete, čo je dôležité? Nie je dôležité to, kedy Pán Ježiš príde. Nie je toto dôležité. Toto nie je podstatné pre môj a pre tvoj život. A preto Božie slovo o tom ani nehovorí konkrétne. Bolo mnoho výpočtov konca. Ani jeden sa nenaplnil, pretože o tej hodine nevie nik. A toto nie je podstatné, keď to tam nie je napísané, že to bude 16. neviem čoho v roku toho a toho. Ak by to bolo podstatné, že by povedal presný deň. Ale nepovedal, pretože to nie je podstatné. Podstatné je pre mňa a pre teba, kto príde. Kto príde? Kto príde na túto zem? Kto alebo čím, alebo kým je On pre teba, pre tvoj život? Rozmýšľal si nad tým niekedy, kto je Kristus, kto je Ježiš Kristus pre mňa, pre môj život? Kto je Boh pre mňa, alebo čím je Boh pre mňa, pre môj život? Možno si túto otázku nikdy nepoložil, možno je čas si ju položiť a rozmýšľať o nej. A ak si si ju položil, tak sa pýtam, za tie roky stávania korábu, chodenia vo vere, kým je pre teba Kristus? Kým je? Boh nechce nikoho prekvapiť, zaskočiť ani vydesiť. Ani mňa, ani teba. Ale hovorí, buďte pripravení, pretože ja prídem. A ak je to ten, koho miluješ, koho máš rád, kto je pre teba naozaj alfa a omega, kto je pre teba ranné vstávanie a večerné líhanie, tešíš sa na ten deň. Tešíš sa na ten deň. Tešíš sa na ten deň. Dôležité je, kým on je pre teba. niekedy, Niekedy. nie kedy, ale kto to vlastne príde. Kto je to? Ak ste niekedy čakali návštevu a sú tu vaši nejaký, nejaká dobrá rodina alebo nejakí dobrí priatelia, a povedia, že niekedy v oktobri prídeme. Je vám jedno, ktorý deň to bude, pretože ich máte rádi a budete radi, keď vám zavolajú, že zajtra prídeme a vy sa budete tešiť. Vy sa budete tešiť. Čiže po, poprvé bolo, Boh nechce nikoho prekvapiť. Preto nám to zjavil. Boh nechce nikoho prekvapiť. Po druhé, Bože slovo hovorí, bdejte. Čo znamená slovo bdieť? Čo znamená slovo bdieť? Znamená, nespíte, dávajte pozor, starajte sa alebo dbajte, aby všetko bolo OK, alebo teda pripravené. Bdejte alebo nespíte. Druhý rozdiel medzi tou a tou knihou je, túto knihu uh, čítam, alebo čítame, alebo mnohé iné knihy, je to rozprávková kniha. Čítame ju deťom, aby čo? Aby zaspali. Toto je kniha na uspávanie uspávanie. A táto kniha, ak je na uspávanie, je to zlé. Niečo nie je dobré, keď ju čítaš. Táto kniha je na to, aby si bol hore, aby si bdel, aby si bol zobudený, aby si stál, aby si bol pripravený. Markantný rozdiel medzi tými dvomi knihami. Jedna je na to, aby niekto zaspal a bol pokoj a bol nejaký čas, kľud. A druhá je na to, aby si bol hore, ale tiež, aby bol pokoj. Amen? Aby bol pokoj v tvojom srdci. Aby bol pokoj v tvojom vnútri. Aby ty si pevne stál vo viere. Dnes uh, sme ženali malému dieťaťu, ktoré sa volá Štefan. V Biblii je Štefanovi venovaná jedna kapitola zo pár veršov navyše. Biblia ho opisuje, opisuje ako muža plného viery. Tento človek bol mužom, ktorého srdce bolo plné viery a milosti, hovorí Bože slovo. A bol tak pevne postavený vo viere, zakotvený vo viere, že nechal sám seba zahádzať kameňmi a predtým, ako vydýchol, povedal Bohu, nepočítaj im toto za hriech. Keď sa stretneme spolu ako kresťania, o čom hovoríme? Sme plní Boha a zážitkov s ním? Sme plní a nadšení z toho, čo Boh robí v mojom a v tvojom živote? Keď sa stretneme, hovoríme o tom, včera som čítal a toto ma oslovilo. Včera som išiel a toto Boh urobil v mojom živote. Včera sa ma Boh dotkol, keď som neviem ja, čo všetko robil, alebo hovoríme o tom, počujem ma, včera som čítal taký článok, že normálne uh, hospodárová E, neviem čo, robila, neviem kde a bola v takej show. A teraz ju normálne, že ja im vyhodia. Alebo proste včera som čítal niečo, že nejaká celebrita, alebo ja neviem čo, v čom máme prehľad? Čo? Čím? Plníme svoje srdcia. Bože slovo nás vyzvia k tomu, aby sme bdeli. Aby sme boli bdeli aby sme sa nenechali uspať tým, ktorému záleží na tom, aby sme, aby sme odišli od Boha, to je diabol. Ten má radosť z toho, keď čítame bulvár. Eh, ja nehovorím, že je to zlé mať prehľad, ale čoho je potom, alebo čoho je plné naše srdce, keď sa stretneme? Je plné Boha, alebo je plné všetkého možného okolo? A Boh je je tam dole udupaný pod 309 článkami dnešného dňa, ktoré vo mne rezonujú a vyvolali hnev. Zapneš si správy, uvidíš jednu tvár a stačilo ti na celý deň. Alebo jeden prejav, alebo jeden nový zákon a proste rozbije ťa to na cucky. Bdejte, teda každý čas, hovorí Lukáš 21.36, a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať a postaviť sa pred syna človeka. To hovorí Lukáš. Keď prídu posledné dni, bdejte a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému a mohli sa postaviť pred syna človeka ako tí, ktorí na ňo čakajú. A keď sa postavíš pred syna človeka, aby si mohol mať naozaj tvár alebo pohľad človeka, ktorý túžobne očakával na Ježiša Krista. Keď Štefán zomieral, tí v rade ho alebo teda keď stál pred radou, a, tak tí, čo sa na neho pozerali, úprene pozerali, videli jeho tvár ako tvár, ako tvár anela. Štefan bol človek plný viery, plný viery. A jeho viera bola nielen zjavená jeho skutkami, tým, čo urobil, ale proste bolo to vidieť na jeho, na jeho fejsi. Nemusel si ju zakrývať kilom make-upu, aby zakryl niečo, čo je škaredé alebo niečo, čo je zlé v jeho srdci. Ale naozaj eh, to, čo mal v srdci, odrážala jeho tvár. Bdejte, stojte vo viere, zmužili a silní, hovorí Korintianom 16.13. Keď budeme bdeli, keď budeme bdieť, keď budeme stáť na Božom slove, keď budeme naozaj denne uh, zakoreňovať sa v Božom, alebo čítať si Bože slovo aby sme boli bdeli, nie preto, aby sme zaspali. Ja som si čítal Bibliu na začiatku preto, aby som si ju čítal. Jeden kresťan mi povedal, vieš, dobrý kresťan je ten, ktorý sa modlí a ktorý si denne prečíta kapitolu z Biblie. A tak ja každý večer som zobral kapitolu. Prvú vec, čo som urobil, som sa pozrel, koľko strán ma čaká. Keď to bolo veľa strán, fú, už bolo zlé. A čítal som ju v čase, keď jedno moje oko už bolo zavreté. Druhé som si musel podoprieť prstami, aby som dokázal vydržať, prečítať tých x strán, ktoré ma čakali. A keď som ich dočítal, zavrel som Bibliu, dal som mu do šuflika a keby sa ma bol niekto spýtal a závisel by na tom môj život, moje prežitie alebo zomretie, o čom som čítal, zomrel by som. Ja som nevedel, o čom som čítal. Dá sa to aj tak robiť. Ja som zaspával. Pre mňa to vtedy bola rozprávková kniha, ktorá ma uspávala. Naozaj Nebolo by to na nič. Nebolo by to na nič. Takým spôsobom nemáme čítať Bože slovo, ale máme ho čítať, aby sme boli bdelí. Aby my, naša viera, bola bdelá každý deň. Aby každý deň sme boli bdelí. Aby sme boli umytí Božím slovom a išli nie s karpinami v očiach, ale s umytými očami do, do ďalšieho dňa, aby sme zaspávali, keď večer ideš spať, umieš si ruky, zuby, tvár, ráno urobíš to isté. Bože slovo nás vyzýva k tomu, aby sme sa takto umývali Božím slovom každý deň. Aby sme boli čo? Pripravení. Na čo? Na to, keď príde ten, koho čakáme. Ak ho čakáme. Čakáš príchod Ježiša Krista. Veríš tomu, že on príde. Veríš tomu, že on príde. Marek 14.38 hovorí, bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Ďalšia vec, prečo máme byť v delí aby sme neprišli do pokušenia. Aby naše, naša viera obstála. Aby nás nerozhodilo to, čo je okolo nás. Žiadna okolnosť. Štefan plný viery sa postavil pred radu a do, dovolil im inými slovami povedať, že sú pokrytci, darebáci a sú tak istí ako tí, čo keď vyšli z Egypta, reptali, hoci videli neskutočné veci, reptali, všetci zahynuli, že vy ste takí istí. A to ich rozhorčilo lebo sa dotkol naozaj miesta, ktoré bolo pravdivé, ale oni to nemohli, nemohli zniesť. A on vedel, že keď toto povie, že to nebude len tak, ako namazať maslo na chleba, ale že môže vyfasovať. A vyfasoval, ale stál tam plný viery a vedel, že toto je to, čo musí týmto ľuďom povedať, pretože ich životy nie sú dobré, pretože sú zaspatí. A oni to rozsudili po svojom. Oni to rozsudili po svojom. Bdejte. Bdejte. Čo pre teba znamená bdieť? Čo to bude znamenať pre teba zajtra ráno, dneska večer? Bdejte. Bdejte, aby ste boli pripravení. A pán Ježiš hovorí v tej gecemánskej záhrade, keď som si čítal tieto slova, stiahlo mi hrdlo a Viete, keď máme osobný problém, keď nás niečo trápi, nevieme spať celé noci. Prehádzame sa na posteli, rozmýšľame o tom. Sme utrápení a strápení. A, a proste sme z toho úplne zle. Prehazoval si sa niekedy nad tým, kde alebo sa nachádza tvoje srdce. Mnoho razy si ani neuvedomuje, že táto vec v duchovnom živote je podstatnejšia pre nás ako to, čo sa stane v tej mat- materiálnej oblasti. A tá nám mnohokrát nedáva spať. Zamyslel, zamyslel som sa teda, budem si sám sebe klásť otázku, nad stavom svojho srdca vo vzťahu s pánom Ježišom Kristom. A položil si si otázku, ktorú Ježiš položil učeníkom. Stojí, stojím ti za to, alebo stojím ti ešte za to bdieť o hodinu dlhšie bdieť o hodinu dlhšie. Pán Ježiš sa pýta učeníkov, nemohli ste bdieť so mnou ani hodinku. Ja viem, že ste unavení, ale proste ten, ktorý bol s vami 3 roky a ktorý nosí vaše trápenia, a za ktorého vy ste ochotní urobiť čokoľvek, v tomto posledné dni nemohli ste byť so mnou hodinu hore. Modliť sa, Žiadal som vás o to. Koľko vecí som ja urobil pre vás počas troch rokov, počas ich rokov, čo ste veriaci. Ja chcem len, aby ste boli o hodinku, o hodinku dlhšie hore. Aby ste o hodinku dlhšie bdeli. Polo si otázku, stojí ti Ježiš ešte za to, aby si hodinu dlhšie bdel? Stojí nám Kristus za to, aby sme hodinu dlhšie bdeli? Tá hodina môže byť v tvojom živote 5 minút dlhšie, 10 minút dlhšie, neviem, koľko času trávime s Bohom denne, ale Boh hovorí o tom, aby sme boli o hodinku dlhšie, o hodinku dlhšie. Vy spíte, ja prežívam muky, prehadzujem sa na posteli, tým krv a vy spíte. A Bože slovo nás vyzýva, aby sme nespali, ale aby sme boli bdeli, aby sme dokázali bdieť hodinu viac. Hodinu viac. A ak z tohto miesta dneska odíš a povieš si, Bože, minulý týždeň som to pokašľal, proste celý týždeň bol rozbitý, nemal som čas, proste stále som niekde lietal, bol som unavený ako fráz, prišiel som domov, oči sa mi zavreli spolu s tým, ako som zavrel dvere. A keď, alebo keď zhasli svetlo, moje oči automaticky proste klip a spal som. Odpust mi. Od budúceho týždňa, Bože, chcem ti denne dať 5 minút. Chcem ti dať 10 minút. Len preto, pretože chcem bdieť. Chcem sa naučiť bdieť dlhšie. Bože, nesľubujem ti hodinu, lebo to nezvládnem, lebo sám seba poznám, ale chcem ti dať 10 minút. 10 minút, keď si otvorím Bože slovo a budem sa k tebe modliť. A ak som ti minulý týždeň dal 5 minút, dneska k tým 5 pridávam 15 minút, pretože chcem bdieť o hodinu dlhšie. Bože slovo hovorí, bdejte. Bdejte. Bdejte. Nedajte sa uspať. Je mnoho rozprávkových kníh, nádherných rozprávkových kníh, ktoré nám ponúka tento svet. Môžeš sa do nich začítať, tak, že ťa uspia, že zaspíš, ale Bože, hovorí, Bože slovo hovorí a Pán Ježiš hovorí, bdejte, bdejte, buďte hore. Máte oči otvorené, pretože ten čas, keď ja prídem, príde. A ty nevieš, kedy príde. Buď pripravený, keď ja prídem. Nech tvoje svetlo horí. Nech keď prídem do tvojho domu, dvere sú namazané krvou a budem vedieť, že toto je dom, kde býva ten, ktorý mňa miluje. tretia vec, Bože slovo hovorí, buďte pripravení. Buďte pripravení na návštevu. Na návštevu Pána Ježiša Krista. Viete, čo je úžasné? Keď mladí ľudia sa zalúbia prvý raz a prvý raz k ním má prísť partner alebo partnerka domov, je to úžasná vec pre rodičov. Viete prečo? Nemusíte vysávať, ani prachu tierať, nemusíte nič ukladať proste môj brácho, keď sa zamiloval a prvýkrát mala prísť tá, tá terajšia jeho manželka ku nám, proste my sme úplne, že nohy na stoličku sme si vyložili s druhým bratom. A on, čo, už mi pomôžte? A my nečakáme návštevu. On vysával. Proste prach utieral aj tam, kde v živote nie. Všetko muselo byť týmto vyukladal proste, lebo príde niekto, na komu veľmi záleží. Na komu veľmi záleží. Poprosil mámu, aby dačo upiekla, navarila. Chodil so stiahnutým chvostom, celý nervózny. A Bože slovo hovorí, že príde návštevník. Príde. Tak ako ešte ani jedna návšteva neprišla ku vám. A verím tomu, že aj ku vám, keď má prísť návšteva, tak sa snažíte, aby to tam aspoň ako tak vyzeralo. Ponožky pod radiátora a tak kde, na bok a tak ďalej a tak ďalej. A ja to mám tam vo svojej izbe. Mám svoju obľúbenú stoličku, kde navešiam celý týždeň. Snažíme sa vysávať, upratovať, navariť, upiec, nakúpiť, pripraviť všetko, aby bolo tip-top. Aby to dobre vyzeralo. Aby sa cítili tí ľudia dobré. Pretože tak sme si zvykli, že vtedy je to dobré, vtedy sa ľudia cítia dobré, keď, keď to prostredie, do ktorého prídu, je pekné, je povysávané, je upratané. Bože slovo hovorí, buďte pripravení. Inými slovami, buďte hotoví, buďte upravení, buďte pri, prihotovení na to, keď prídem ja. Nemusíš síce vysávať, nemusíš ani nakupovať, nemusíš stráviť hodiny v hypermarkete a rozmýšľať nad tým, alebo nad e, knihou receptov, že čo navaríš. Netreba nič variť. Len treba byť pripravený. Mať pripravené srdce na príchod ženicha. Bože slovo hovorí, ty a ja sme nevesta. A každá nevesta sa snaží, aby bola pekná, vybere si šaty, vybere si kyticu a zatiaľ, čo som videl nevesty, každá jedna je pekná. Je nádherná. Je nádherná. Ty a ja máme byť nevestou pre ženicha Pána Ježa Krista. Naše srdce má byť pripravené. Čo znamená pripraviť si srdce? Znamená trochu tam pozametať, pripraviť, ale čo, čo jednoduchšie to majú tí, čo sa berú tu na zemi. Ľudia vedia už dopredu, kedy bude ten deň D. A až k tomu dňu všetko pripravia. Ale Bože slovo hovorí, ty nevieš, kedy je ten deň. A preto máme bdieť, preto naše srdce má byť každý deň pripravené. Ako keby dnesný deň bol posledný, ktorý žiješ. Čo by si na ňom zmenil? Čo by si urobil inak? Čo by si urobil iné? Keby dnes bol deň D čo by si urobil vo vzťahu s Bohom. Možno si o tom nikdy nerozmýšľal. Pol si otázku, čo by som urobil, keby som dnes vedel, že Kristus príde. Ak si nad tým nikdy nerozmýšľal, rozmýšľal nad tým, čo keď to bude zajtra. Pripraviť znamená priviesť do stavu na použitie alebo byť nachystaný. Buď pripravený na použitie každý deň. A keď to nepríde dneska, povedz, Bože, ďakujem ti za to, že dnes som mohol bdieť. Že si mi tu nechal jeden ďalší deň, aby som mohol byť svojim nástrojom. A dnešný deň chcem bdieť s tebou hodinu dlhšie. Pol hodinu dlhšie. Chcem byť pripravený. A na to, aby si vytrval byť pripravený, je dôležité, aby tvoja viera bola pevná, aby pevne stála. Štefan bol muž plný viery, ktorého viera bola tak pevná, že ho nerozhodili okolnosti, ktoré boli okolo neho. A ja sa pýtam, na čom alebo na kom stojí tvoja viera. Ak hovoríš svojim kamarátom, blízkym, rodine, ja verím v Ježiša Krista, verím v Boha, verím toho Boha, ktorý má syna Ježiša Krista, ktorý zomrel za a tvoje hriechy. Na čom je to postavené? Je dôležité, aby táto viera bola postavená na tvojom vzťahu s Bohom. Na tvojej skúsenosti s Bohom. Aby ty si mal osobný vzťah s Bohom, osobnú skúsenosť s Bohom. Aby si aby tvoja viera nebola postavená na skús- skúsenosti niekoho iného s Bohom. Pretože takú vieru ti diabol rozháže raz, dva. Alebo okolnosti ti ju rozhážu raz, dva. Ale ak si pevne presvedčený o tom, čo hovorí Bože slovo, ak si pevne presvedčený o tom, že naozaj toto je pravda, že Kristus je cesta, pravda je život, tak slovo bdejte bude mať pre teba veľkú výzvu alebo význam. tak mojou výzvou je na záver. Bdejme. Bdejme. Naozaj buďme tými, ktorí, ktorí budú bdieť. Ktorí sa budú mať, ktorí sa budú snažiť mať oči otvorené. Ktorí sa budú snažiť mať srdce vyčistené. Ktorí budú pripravení na to, že Kristus príde v jeden deň. A ktorí tento deň alebo na toto nezabudnú. Ktorí naozaj <clears throat> sorry, budú myslieť na to, že Kristus príde. Že on to zaslúbil, že on príde. A ktorí sa budú tešiť z toho, že Ježiš príde. Tak ľahko je na to zabudnúť vo víre všetných dní, že Ježiš naozaj príde druhý raz. Že on príde. Ja som si to uvedomil, keď som si to čítal, že na to zabudám. Že zabudám na to, že Kristus príde a že mám bdieť. Že to, čo Kristus chcel od učeníkov, aby boli bdelí, to je to, čo ich tie posledné dni zachová naozaj živými vo viere. A veci okolo nás nasvedčujú tomu naozaj, že tie posledné dni sú blízko. Sú blízko. Sú blízko. Či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? Drahý Pane Ježišu Kriste, ja Ti ďakujem za to, že si dobrý Boh. Pane, ďakujem Ti za to, že Ty si Boh, ktorý nám zjavil znamenie alebo znamenia konca, že si nám zjavili to, že prídeš druhý raz. Ďakujem Ti, Bože, za to, že Ty si nechcel nikoho prekvapiť alebo nájsť zaskočeného, nepripraveného, Pane, ale že si nám to zjavil, aby sme boli pripravení. Oče, ja ťa prosím, aby si mi odpustil, že na to, že prídeš, zabudám alebo zabudal som, Pane že toto zapadlo prachom v mojom živote. Oče, vyznávam, že nebol som mnohokrát tým, ktorý bdie, že som sa nechal uspať rozprávkovými knihami tohto sveta. A prosím, pane, aby, aby si, ma, si mi dal silu, pane. Aby si ma posilnil, pane. Aby si mi to pripomínal, pane, deň čo deň. Oče, chcem bdieť s tebou hodinku dlhšie. Páne, chcem stráviť pri tvojich nohách hodinku dlhšie. Oče, túžim byť s tebou viac. Páne, túžim, keď prídeš, byť pripravený. Túžim byť ten, ktorého oheň bude horieť, ktorého srdce bude horieť plameňom, ktorého sviečka alebo svieca bude svietiť. Oče, prosím, zachovaj ma od pokušení, Páne Ježišu Kriste od pádov. Daj mi milosť všemohúci Bože, aby som naozaj mohol žiariť tak, ako žiarila tvár Štefana pre tých, ktorí sa na ňo pozerali. Amen. Amen. Nech vás Pán Boh žehná, aby naozaj sme boli bdelí. Amen. Aleluja. Ďakujeme za slovo a keď teraz tak stojíme aj pred Bohom ešte taký krátky čas, ja by som chcel upriamiť našu pozornosť na to, že veľa, veľa ľudí chce vypočítať, lebo chce stále vypočítať, keď je koniec. Ale otázka je, že či, či moje srdce je pripravené. Otázka je, tvoje srdce pripravené? Poznáš Ježiša Krista v svojom srdci? Ak by Ježiš prišiel teraz, máš istotu spasenia. Ak by prišiel Ježiš teraz, Vieš, že tvoje hriechy sú e, vyznané. Toto je otázka pre teba, pre mňa dnešný deň. Si pripravený sa stretnúť s Ježišom Kristom. A ak, ak nie, ak je niečo, čo ti bráni, ak je niečo, čo vidíš v svojom živote, že si urobil zlé dnešný deň, je niečo, čo je hriechom v tvojom živote, ja ťa chcem vyzvať v mene pánovom, rob pokanie, rob pokanie, rob pokanie pred Bohom, pretože pred Bohom neobstojí žiaden hriech pred svetým trónom neobstojí žiaden hriech. Ak nepoznáš Boha, popros, aby vstúpil do tvojho srdca, aby ti odpustil hriechy. Si pripravený sa stretnúť s Bohom? Si? Toto je otázka. A ja ťa chcem vyzvať, príď teraz Bohu. Tam, kde si, tam, kde sedíš, môžeš prísť a môžeš sa s ním rozprávať. Môžeš prísť a môžeš sa s ním rozprávať teraz práve teraz. Pýtali sa jedného človeka, čo by si spravil, keby a prišiel teraz Ježiš. Hovorí, nič by som nespravil. Ja som pripravený. Žijem tak, že som pripravený. Ale ak by čokoľvek bolo v tvojom živote, čo je naozaj nie dobré, a Duch Svetý ťa napomína, ja ťa chcem vyzvať teraz, príď Bohu teraz, povedz to Bohu, pros odpustenie, nech Boh prikrie ťa svoju krvou a nech Boh naozaj zahladí tvoje priestupky, hriechy. Pane, Ty prídeš, my to vieme, Pane. Nevieme kedy, ale otázka je, či naše srdce je pripravené. Drahý Pane, ja sa modlím, aby moje srdce, srdce mojich bratov a sestier, Pane, bolo pripravené sa stretnúť s Tebou. Oče, modlím sa, aby Svetý Duch, Svetý Duch otváral naše oči, náš zrak. A ak sme sa nechali zviesť, ak sme, Pane, urobili veci, ktoré nie sú správne, Pane, my ťa prosíme, odpusti nám. Odpusti, Pane Ježiši Kriste. Odpusti každý vedomý hriech, Pane Ježiš. Každý priestupok nám odpusti. Odpusti a očisti naše srdcia skrze krv baránka. Pane, my chceme zanechať zlý spôsob života. My chceme, Pane, sa viac premeniť na Tvoj obraz, na Tvoju slávu. Pane, my chceme sa viac posvecovať, pretože bez posvetenia nikto neuzrie Pána. Pane, ja Ti ďakujem za to, že vyzývaš nás i dnešný deň. Vyzývaš svoj ľud, aby bol pripravený sa stretnúť so živým, svetým Bohom. Pane, ak hriech neobstojí pre Tebou, Pane, žiaden hriech, Pane, kto môže obstať? A ja ťa tak prosím, Pane, za tento zbor, za svetosť, Pane, za posvetenie za sveto, za bázeň. Bázeň, Pane Ježišu, aby hriech neobstal zhromaždení spravodlivých. Modlím sa, Pane, o Tvoje pokáne, Tvoju moc, aby zostupovala na naše životy, na tento zbor. Aby to bolo miesto svete, miesto čisté. Miesto, kde naozaj Duch Boží usvedčuje ľudí, kde Duch Boží koná jedna. Miesto, kde naše životy sú menené. Pane, ja Ti ďakujem za to, že na tej druhej strane, pane, máme výsadu, pane, sa volať Božími deťmi a máme milo sa stretnúť s Tebou a je to radosť, pane Žiž. Je to radosť, že máme budúcnosť. Je to radosť, že naše príbytky sú v nebesiach, že raz tu všetko zanecháme a sa stretneme s Tebou. Ja Ti ďakujem za túto nádhernú budúcnosť. Ja Ti ďakujem za to, že si pripravil nádherný domov. Nádherný domov, ja Ti ďakujem za to, že raz skriesíš naše tela a budeme žiť s Tebou na veky, tvárov tvár. Ale Pane, modlím sa, aby sme strážili svoje srdcia, svoje mysle, aby sme pracovali na svojom spasení. Pane, modlím sa, aby Tvoja báze neuhla od nás. Modlím sa, aby Tvoje posvetenie neuhlo od nás, Pane Ježiš. Ale aby sme boli stále viac a viac hladní po premene nášho života. Pane, ďakujem Ti za Tvoje slovo. Ďakujem Ti, Pane, že počuješ každú modlitbu, každý vyznaný hriech, Pane, Ty odpúšťaš. A Tvoja krv nás očistuje dnešné ráno. A Tvoja svetosť nás prikrýva, Pane, nám dáva silu žiť čistý a svetý život a ísť ďalej. Amen. Amen. Halelúja. Bratia, sestry, nech vás Pán Boh požehná. Halelúja. Na druhej strane máme milosť aj výsadu, že sa stretneme s Bohom. Nebudeme tu. Všetko raz zanecháme. A raz sa stretneme so živým Bohom. A toto je budúcnosť, ktorú Boh dal mne a tebe. Ale na tejto ceste Pán Boh hovorí, posvedzujte sa. Je napísané Židom, posvedzujte sa, pretože bez posvetenia uzriete Pána. A viete, čo znamená posvetenie? Pane, môj život sa potrebuje meniť.